الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haduwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin muwadda littafin imam malik ibn fahimu rahimahullahu ta'ala yau muna yin litinin daren talata biyu ga watan zulkada shekara ta 1444 bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wannan kuma ya zo daidai da 22 ga watan 11 ga watan biyar. shekara ta 2023 miladiya idan ba manta ba a majalisunmu na baya mun sa ƙarshen hadisi na 66 da aka yau insha Allah ta'ala za mu ci gaba a hadisi na 67 wanda ya zo a farkon babi na babu ma ja في المسجد ra'asi والأذنين uzunai a cikin kitabun dahara imamu malik ibn anasin ya ce babu ma ja a fil masjidin ra'asi wal babi zai yi magana akan abin da ya zo dangane da shafar kai da kuma kunnuwa a cikin alwalla mun sani daga cikin ayyukan alwalla akwai shafar kai da kuma shafar kunduwa imamu malik ya ware wannan babi don ya kawo mana abinda ya samu na hadisai da kuma abinda aka samu daga tabi'ai magabata dangane da abin da ya shafi ainihin shafar kai da kuma shafar kunnuwa da hadisi na 67 wanda shi ne na farko a babu yana cewa ƙala haddasa ni yahya an malikin an nafi'in أن ya الله ya عمر ma'a bi isbu aihi بإصبعيه لأذنيه imam malik ya karɓo wannan daga nafi malaminsa wanda kuma ɗaya ne daga cikin manyan almajiran abdullahi ɗan umar shi nafi kuma maulansa ne baransa ne da can bawansa ne sai ya yantar da shi shi nafi yake cewa anna abdullahi ibn umar ce shi abdullahi ɗan umar malaminsa kenan kana ya kuzu ma'a da isu aiki yana taɓo da hannuwansa da uzunaihi don shafar kunnuwansa don shafar kunnuwansa to na abinda yake nufi shi ne abdullahi dan umar idan yana alwallah ya shafi kansa ya dawo da shi to yana sake taɓa ruwa shi ne kana ya huzun yana sake taɓa ruwa don ya shafi kunnuwansa da su wannan haka nafi ya ce ya ga abdullahi da umar yana idan yana alwalla. wannan kuma ita ce babbar hujjar malikiya cewa a alwalla akwai tajdidil ma'i lil uznaini akwai sabunta ruwa dan shafar kai dan shafar kunnuwa yana idan mutum yana alwalla ya shafi kansa to sai ya sake taba ruwa ya shafi kunnuwansa ba da sauran ruwan da ya shafi kansa zai shafi kunnuwansa ba mun fahimta wannan shi suke cewa tajdidul ma'i lil uznaini wanda suna cewa yin hakan mustahabbi ne ko sunna a cikin alwala an so a haka mun fahimta to cikin hujjojin da malikiya suke hujja da su akwai wannan asarin na abdullahi dan umar cewa abdullahi dan umar allah ya kara masa yarda ya kasance yana yin haka قال وحدثني يحيى an malikin annahu balagahu anna jabir ibn abdullahi al-ansari su'ila 'anil maski 'alal imama faqala la hatta yusmaha ash-sha'ru na gaba imamu malik yake ba mu labarin cewa labari ya zo mashi anna jabir ibn abdullahi al cewa jabiru ɗan abdullahi al-ansari wanda yake mutumin madina ne kuma yana daga cikin manyan sahabbai ila alil maski alal imama an tambaye shi game da yin shafa saman rawani sai aka tambaye jabir ibn abdullahi cewa idan mutum ya ɗaura rawani a kansa yana alwalla idan ya zo shafar kai ya halatta ya shafa saman rawaninsa ko ko dole ne sai ya warware rawaninsa ya yi shafa saman gashin kansa faƙari sai jabiru ya ce la ba zai yi haka ba hatta yamsaha a sharu bilma ya ce har sai ya shafi gashin kansa mana sai ya cire wannan rawani ya yi shafa saman gashin kansa wannan ita ce fatawar jabir ibn abdullahi wanda ya bayar لأن ta'ala kala قال وامسهو برؤوسكم domin suka ce Allah cewa ya wamsa hubi ru'usikum ku shafa saman kanku walmasihu alal imama lam yamsaha bi ra'si suka ce duka wanda ya shafa saman kansa saman rawanin sa kai ai bai shafa saman kai ba da haka bai yi abinda Allah subhanahu wataala ya ce ba a shafi saman kai mun fahimta qala wa haddathani an malik an hisham ibn urwa anna abahu urwata ibn zubair kana yanzu imamata wa sahura rasahu bil ma'i maliku ya karbo daga hisham ibn urwa hisham ibn urwa yake ba mu labarin cewa anna ba mahaifinsa mahaifinsa urwata ibn zubair shine urwa ɗan zubairu zubairu ibn awwam kana yanzu imama ya kasance yana cire rawaninsa wa a su bil ma'i sai ya shafi saman kansa da ruwan da ya tabo kaga nan ma urwatu ibn zubair shi ma baya shafa saman rawani sai ya cire rawani sai ya shafa saman gashin kansa wa ni an malikin an nafi'in annahu ra'a safiyata binta abi Ubaidin, imrata abdullahi ibn umar tanzi'u kimaraha wa tamsahu ala ra'siha bil ma'i wa nafi'un yawma izin saghirun maliku yace labari nafi'u ya bashi labari annahu ra'a safiyata binta abi Ubaidin. cewa ya ga safiya diyar abi ubaid imrata abdullahi ibn umar matar malaminsa abdullahi ibn umar ita safiya matar abdullahi ibn umar ce ya aure ta tun zamanin baban sinadarai shi ya biya sadakin ba kuma allah ya sa ma'aurinsa albarka ta haifa masa 'ya'ya daga ciki akwai ɗansa waƙit da abubakar da abu ubaida da ubaidullah da umar da hafsa da saudatu da ita ta haifa mashi ita wannan safiya bintu abi ubaid ita safiya dinnan malamai suna saɓani shi ita sahabiya ce ko tabi'a ce ga mai gidanta dai abdullahi da umar sahabi ne to da yawan malamai suna ganin ita ba sahabiya ba ce ba tabi'a ce domin ba ta riski manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba amma mahaifinta sahabi ne amma ita lokacin ba ce wayan sanin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya sanya ba a lissafa ta a cikin sahabbai amma ta yi ruwayar hadisi daga wajen manyan sahabbai ta yi ruwaya daga shi sai na umar da hafsa yarsa da aisha da ummu salama sannan a cikin waɗanda suka yi ruwaya a wurinta akwai salim ɗan gidan abdullahi ɗan umar ɗin da shi na fiye maula abdullahi ibn umar ɗin da kuma abdullahi ibn dinarin da musa ibn ukuba duk sun yi ruwayar hadisi a wurinta to wannan mata ta abdullahi ɗan umar na fi maulansa wa malamin imamu malik shine yake ba mu labarin cewa tanzi'u kimaraha ya ganta tana alwalla ta cire mayafinta tam sahu ala ra'siha bil ma'i sai ta shafa saman gashin kanta da ruwa sai aka ce wa nafi'un yawma idin sagiru a lokacin nafi'u yana yaro dan karami wannan ne ma ya sanya ya iya ganinta saboda yana yaro dan karami tana alwalla ta cire mayafinta ta yi shafa saman kanta a lokacin shi nafi'u yana yaro ɗan ƙarami mun fahimta shi ya sanya ma ganta a lokacin bai kai shekarun balaga ba fali zara aha saboda haka ya iya ganinta wannan ya nuna mana ana amsar ruwayar yaro ƙarami wanda bai balaga ba amma da sharadi idan bai ba da labarin ba sai bayan da ya girma kun ga na fiwa nan an yi abin yana yaro amma bai ba da labarin ba sai bayan ya girma to idan mutum ya girma sai ya ba da labari ya ce lokacin ina yaro an yi kaza an yi kaza ana karba amma idan ya ba da labarin a lokacin yana yaro ba za a karba ba haka kafiri idan kafiri ya ba da labari amma ya ba da labarin bayan ya musulunta za a karba amma da zai ba da labarin a lokacin yana kafiri ba za a karba ba wannan asarin abin da yake nuna mana shi ne idan mace tana sanye da mafi mayafi kimar kamar mu ce hijabi yanzu sai alwallah ta kama ta za ta iya cire wannan mayafi za ta iya shafa saman abayarta ba tare ta cire ba ta cire ta cire dan kwalinta ta shafa saman abayar yayi kuko ba za ta iya to shine sai aka ba mu labarin cewa safiya binti ubayd matar abdullahi dan umar ta zo alwala ta cire mayafinta kenan ba a yi shafa saman mayafi kenan ga mata kamar yadda maza ba za su shafa saman rawani ba sai sun cire sun shafa kansu mata ma sai sun cire sun shafa kansu saboda Allah me yace wamsahu bi usiku wasu ila malikun anil maski alal imama wal kimari faƙala layan bagi an yamsaha ar-rajulu mar'ata mar'atu ala imamacin wala kimarin waliyamsaha ala ru'usihima wasu ila malikun an tambayi imamu malik rajuli an tambayi imamu malik anil maski alal imama game da shafa saman rawani walkimar ko kuma shafa saman mayafi ga mace faƙali sai maliku ya ce layan bagi an yamsahar rajulu walil mar'atu ala imamatin wala kimari ma malik ya ce a bai dace ba ai layan juzu bai halatta an yamsahar rajulu walil mar'atu ala imamatin wala kimari bai halatta ga namiji ya shafa saman rawaninsa bai halatta ga mace ke shafa saman mayafinta wala ya fi in ma sun yi bai isar ba in ma suka yi to bai yi ba sai sun sake alwanda a fatawar maluku ya ce waliyamsa ha ala ru'usihima su duka su shafa saman kansu namiji ya cire rawani ya shafa saman gashin kansa mace ta cire mayafinta ta shafa saman gashin kanta wasu ila malikun an tambayi imamu malik an rajulin tawadda falasiya an yamsaha ala ra'asihi hatta jaffa uku, qala ara an yamsaha bi ra'sihi wa in kana qad salla an yi da salata an tambayi imamu malik an rajulin tawabba, mutum ne alwalla siya an a lara asiri, sai ya manta bai yi shafa saman kansa ba hatta jaffa wudu'uhu har alwallarsa ta bushe har alwallarsa ta bushe alamar lokaci ya yi tsawo nan ƙala sai imamu malik ya ce a an yamsa habira ya ce ina ganin wannan mutunan ya shafi kansa wahada hushi kadai ya shafi kansa kadai mun fahimta wayan kana kan sallah idan ka har ya riga ya yi sallah an yi da salata ya ce to ya sake wannan sallar amma idan bai yi ba to ya shafi kan shi kadai sai je ya sallah idan ya riga ya yi sallah ne to ya sake ita wannan sallar wadda ya kun fahimci wannan A albaji daya daga cikin malaman da suka yi wa muwadda sharhi yana cewa fa in zakarahu bi huduratil wudu'i aw qurbihi masaha ra'sihi wa ma ba'dahu yahsul tartib al-mashru' fi tahara yace idan lokacin da ya tuna din nan ne yayi kusa kun gane ya ce jikinsa ya bushe yayi nisa kenan to idan bai yi nisa ba ila yana gama alwala sai tuna bai shafar kai ba ko jikinsa bai bushe ba ya tuna nan take ko a kusa da taken imam baji ya ce abinda zai yi shi ne ya shafar kan nan sai ya sake shafar kunnuwansa sai ya wanke kawawansa don ya samu tartibi kun fahimta amma idan ya yi nisa abin ya yi tsawo to shi ne maluku ya ce ya shafi kansa kadai sai ya tafi ya sallah idan kawai ya riga ya yi sallah to ya sake ita wannan sallar wannan sake wasu suka ce wujuban wa ibn abdullahi da kuma urwa ibn zubair cewa suna cirewa in za su shafa saman kansu da haka a wajen malikiya ba a yin shafa saman rawani sai an cire rawani an shafa bisa kai Mas'ala ta uku ita ce mas'alar shafa shafar kai saman mayafi ga mace ko mu ce a baya yanzu idan mace ta zo tana alwalla da hijabi shin sai ta cire wannan hijabin da dan kwalin da ta dora ta shafi gashin kanta shi ma'anar za mu ga imam malik ya tafi akan cewa sai ta cire ta yi shafa saman kanta wannan kuma shi shine abinda mazhabin malikiya ta tafi a kan shi sannan sai ya kulle babin da waɗansu fatawoyi guda biyu fatawar farko aka yi masa fatawa game da shafa akan rawani da mayafi ga mace ya ce baya halatta sai fatawa ta ƙarshe mutumin da ya manta bai shafi kai ba ya ce idan lokaci ya yi tsawo ya shafi kan shi kaɗai ba sai ya sake wanke ƙafafuwa ba in bai yi sallah ba sai ya je ya yi in ya yi sallah to ya sake sallah wannan su ne masayin ɗin da imam malik ibn anas ya tattauna a cikin wannan babu to waɗannan matsalolin guda uku dukkaninsu akwai saɓanin malamai a kansu da aka idan ka tafi waɗansu mazhabobin za a ga sun saɓa wa mazhabar malikiya akan wannan kamar wajen tajjijin ma'i akwai malaman da suna ganin ba sai an sake maimaita taba ruwa ba in za a shafi kunnuwa haka shafa akan rawani da shafa akan mayafi ga mace akwai duk malaman da suna ganin babu laifi a iya mun fahimta su akwai wannan sabanin tsakanin malamai wanda idan an koma littattafai wanda suka tattauna akan masail ko kuma aka yi na fikin mazahib to za a ga manganin malamai da kuma tarjihin wanda aka rinjayas amma dai wannan tun da karatun muwadda ne muke ne abinda maliki ya tafi a kansa kuma shi ne abinda shi maluku ya tabbatar a cikin littafinsa. mun fahimta babu ma ja a filmaski alal ne babi na gaba na takwas a cikin kitab na biyu kitabun dahara imam malik ya ce zai yi magana akan shafa akan huffi guda biyu alhufai ne huffi guda biyu menene huffi huffi wani abu ne da ake sakawa a kafa shi ba takalmi ba kuma shi ba safa ba domin da fata ake yinsa amma kuma ana yin sa da siffa ta safa yadda ka san safa haka ake yin sa ko a tafiya saman shi ko kuma an sanya shi a sanya takalma kuma a wancan lokacin larabawa suna amfani shi ana ce mashi kufi mun fahimta akwai kuma takalmi shi kuma da bai yake da kufi mafi yawancin malumma na zamani suna ba safa hukuncin kufi don haka idan mun ce babu ma za a filmasi alal kufai ne to babu laifi kana iya hararo wancan kufi din ko kuma ka hararo safa din domin ita ce muka fi amfani da ita a yanzu to wannan babin zai mana magana akan matsalolin shafa akan kufi hukunce-hukuncen da suke da alaka da shafa akan hufi shi ne abinda wannan babi zai tattauna mana walikun salam e kamar haka ne kamar matsayin safa yake so a wurinsu sai dai tun da kaga a wancan lokacin ba ba fat ba irin sinadarin da ake safa da shi sai suna yin shi da fata so kusan kawar matsayin safa yake a wurinsu ni ya haya an malikin an ibn shahabin an abbad ibn ziyad min waladil mughira ibn shuba an abihi anil mughira ibn shuba an rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zahaba li hajatihi fi buka. tabuka qala al mughiratu fa zahabtu ma'ahu bima'in faja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fasa kaftu alaihi ma'a fagasala wajhahu summa zahaba yukhriju yadayhi min kummai jabbatihi falam yasadi min biqin min biqi kummai aljabnati fa akhrajahuma min tahti aljabbati ko jubbati fagasala yadayhi wa masaha bi ra'sihi wa masaha 'ala al-kuffaini faja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abdurrahman ibn auf ya ummuhum wa qad salla bihim rak'atan fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ar-rak'atin lati baqiyat alaihim fa fazi'a an-nasu falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala ahsantum wannan hadisin na farko a wannan babi na shafa akan hufi an karbo shi daga mugira dan shuba shine sahabin hadisin mugira dan shuba yake ba mu labarin cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zahaba li hajatihi fi gazwati tabuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi dan biyan buƙatarsa. a lokacin da aka yi yakin tabuka ma'ana wannan abinda mugira zai ba mu labari ya faru ne lokacin da manzan Allah ya tafi yakin tabuka kusan a shekara ta tara bayan jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakin tabuka shine yakin karshe wanda manzan Allah ya ji da kansa daga shi manzan Allah bai ƙara zuwa wani yaki ba har ya bar duniya yaƙi ne wanda aka tafi don a yi da romawa to amma allah cikin ikon sama ba a yi yakin ba aka je filin yaƙin ta buka aka yi ta jiransu ba su fito ba manzan allah ya kwana da kwanaki a wurin da ba su zo ba ya kado ayarinsa aka dawo majina. to a lokacin da aka je wannan yakin ne wannan al'amarin ya faru mugira yake ba mu labari cewa manzan Allah ya tafi ya zagaya kunga tun da sansani ne aka kafa idan mutum yana da bukata sai ya shiga daji to sai manzan Allah shi ma ya shiga daji don ya biya bukatarsa mun fahimta to da ya tafi kalin mugira mugira ya ce faza haftu ma'ahu bi ma'in sai da tafi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'in tare da ruwa fi idawacin a cikin wani dan mazubi a cikin wata ya buta waka ce dan koko ko wani abu kamar hakan mun gane sai bi shi a wata ruwaya ta bukari ya nuna cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne ya neme shi ya ɗauko wannan ɗan mazubin ya biyo shi shi ne a cikin wacce ruwaya ta bukari yake cewa fantalaka hatta tawara anni sai manzan Allah ya ware gefe guda sai ya amshi ruwan da suka tafi suka tafi sai ya amshi ruwan daga hannun mugira sai ya ware gefe guda sai da ya ji inda mugira baya ganinsa faƙa za hajjata sai biya buƙatar shi a can mun fahimta to ya ce sai suka tafi ya je biya bukatar saman zan Allah to bayan ya dawo ne fasa kaftu alaihi ma sai manzan Allah ya zauna yana alwalla, sai shi mugira yana zuba mai ruwa daga wannan abin mazubi da ya dauka na ruwa din nan mun fahimta manzan Allah yana zaune shi ya zubo mai a hannun sai manzan Allah yana alwala faga sala wajhahu manzan Allah ya wanke fuskarsa sun mazahaba yi kurji ya daihi min kummai jabbati sai manzan Allah bayan ya wanke fuska ya zo zai wanke hannuwansa to a lokacin jikinsa jabba ce hannunta kuma ya matse sai manzan Allah yana ƙoƙarin ya ja haka don ya samu mun fahimta falam stadi min dhiqi kummai aljabba abin ya yiwa saboda hannun jabba ya riga ya matse fa akhrajahuma min tahtil jabba sai sabul hannun kun fahimta sai sabul hannun ta ciki sai ya wanki to bayan ya wanki faga sala yadayhi ya wanki hannuwansa wa masaha bi ra'asihi ya shafi kansa wa masaha ala kuffaini sai ya shafa akan hukuncinsa mun fahimta sai ya shafa a kan hufinsa wannan kuma shi ne muhallin shahid wannan shi ne muhallin shahid akwai waɗansu wannan yana zama raddi ga waɗanda suke cewa shafa a kan hufi mansu an share shi bi ayatul ma'ida suna kafa hujja da ayar suratul ma'ida yi ta wannan aya wayan idza ila salati faghsilu wujuhakum har zuwa karshe ta share a shafa akan hufi domin ita waccan aya ta ma'ida ta sabta ne lokacin da aka je wani yaki wanda ake ce ma a nan ta sabta ita kuma wannan abin ya fara ne a yakin tabuka kaga wancan shi aka fara sannan aka yi wannan daga baya to ya za abin da aka yi daga baya ka ce kuma ya soke abin da aka yi a baya ta gaba zai yi ba to wannan raddi ne ga masu cewa an soke shafa akan hufi da waccan aya mun fahimta a wata ruwaya mugira ya nuna mana cewa lokacin da ya zo ya wanke hannu ya shafa saman kai ya ce sai ya duka don ya cire masa hufin da ke kafarsa sai manzo ce da ahu ahuma kabar su ya kai mugira fa ma ɗahiratai ne sai da nayi alwala na saka su to sai manzo Allah ya shafa saman hukuncinsa mun fahimta me wannan yake nuna mana wannan yana nuna mana cewa idan mutum akwai huffi a kafarsa ya zo yin alwala to shari'a ta masa rangwame maimakon ya cire huffin nan ya wanke kafafuwansa sai ya shafa saman hukun ba sai ya cire ba amma da sharaɗi guda ɗaya wanda za mu gani a can gaba ya zamanto lokacin da ya sa hukun sai da ya yi alwallah cikakka mun fahimci wannan kamar yanzu ne mutum ya sa safa da asuba ya yi sallar asuba sai ya sa safa karfe bakwai ya tafi wurin aiki to yana wurin aiki sai a zahar ta zo zai yi alwallah to yanzu da zai wanke na a jikinsa amma in ya zo wajen wanke kafafuwa mai hukun sai ya daya ya cire safar shi to sai ya shafa saman safar ya yi sarmashi rangwame ne shari'a ta yi masa to shi ne abinda manzan Allah ya ana wannan kuma shi ne hujjar cewa za a yi shafa a kan hufi ɗin ya halatta rangwame ne rukusa ce aka yi a shari'ar musulunci to bayan ya yi kaga sai su taho kuma yadda mutane suke shi ne ce faja a lahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah suka taushi da bugira suna zuwa wa abdurrahman ibn aufin ya ummuhum sai suka iske abdurrahman dan auf ya ummuhum yana limanci yana limanci suna zuwa sai suka iske mutane an jira manzan Allah har an sa abdurrahman ibn auf ya salla a ruwayar ibn sa'ad ya ce mutane an jira har don sallar asuba ce wannan sallar asuba ce manzo Allah ya fita gabda asuba ne to inda ya je biya bukatun nan ya yi nisa da inda mutane suke wannan ya sanya ba su dawo da wuri ba mutane ana jira har sai da aka sai da aka zo gabda rana za ta fita manzo Allah bai dawo ba to don gudun kada rana ta fito lokacin sallar ya kubuce sai aka shara sai aka ce abdurrahman dan auf ya sallaci mutane wannan sallah ta asuba to sai aka saka abdurrahman ɗan auf lokacin da manzon Allah ya dawo qad salla bihim raka'atan yayi raka'a daya min salatul fajr a sallar asuba din nan saura nawa kaga saura raka'a da yake da to sai manzon Allah ya bi shi fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ar-raka'ata allati baqiyat sai manzo Allah ya sallace shi raka'a da nan da ta rage bayan an yi sallama bayan an yi sallama to sai manzo Allah ya miƙe falan ma kadar sai manzo Allah ya sai manzo Allah ya miƙe dan ya kawo wannan raka'a wanda ta rage mun fahimta fasalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atul lati baqiyat bayan sallama sai manzo Allah ya tashi dan ya kawo raka'an nan da ta rage fafa zi'an nasu to sai mutane suka samu damuwa sai mutane suka samu damuwa abinda ya sanya musu damuwa shi sun ga sarga manzan Allah ga masalla domin su da suka samu raka'a biyu idan liman ya sallama mai za su ai sallama za su to sai suka ga su zaune su sun gama sallah ga manzan Allah shi kuma tsaye yana cikowa a wata ya aka ce wa aksarut tasbiha sai suka dinga su suna subhanallah subhanallah domin suna ganin sun yi sun shiga gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzan Allah ya gama sallah kala sai ya ce a hasantum kun kyauta kun yi daidai abinda kuka abinda kuka yayi kyau ba komai haka maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce musu wannan sai ya kwantar musu da hankali don ba su sun ga cewa kenan maza Allah ya tabbatar musu babu wani abu wanda suka yi na banda so kaga cikin mutanen da ake kirgawa manzan Allah ya bi su sallah to ana sa Abdulrahman dan ya yi sallah manzan Allah yana bayansa ya samu raka a daya ya tashi ya ciko raka a daya allah samu dace to wannan hadisin yana nuna mana cewa shafa akan hufi shari'a ne musulunci ya yadda idan mutum ya sa hufi ya shafa a kansa ƙala wa haddasa ni an malikin an nafin wa abdullahi ibn dinarin annahuma akhbarahu anna abdullahi ibn umar qadima al-kufa ala sa'ad ibn abi waqas wa huwa amiruha fara'ahu abdullahi ibn umar yamsahu ala al kufaini fa ankara zalika alayhi qala lahu سعد sal abaka إذا qadimta alayhi faƙadima abdullahi fanasiya an sa'ala umar an zalika hatta ƙadima sa'adu faƙala asa'alta abaka faƙala la fasa'alahu abdullahi faƙala umar iza adakhalta rijlaika fil kuffain wa huma famsaha alaihima ƙala abdullahi wa in a ahaduna min al fa umar na'am wa in a ahadukum min al-ga'idi imam malik ya karbo wannan hadisi daga nafi'u wa abdullahi ibn dinarin da kuma abdullahi ibn dinarin kenan malaman maluku a wannan hadisin mutum biyu ne ya ji shi a wurin nafi'u sannan kuma ya ji shi wurin abdullahi ibn dinarin annahu ma akhbarahu cewa su biyun sun bashi labari anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar kadimal kufa ya je kasar kufa ala sa'ad ibn abi waqas a lokacin sa'ad ibn abi waqasin shine gwamnan kufa wa huwa shi ne amirinta a lokacin umar ne shugaban kasa sai abdullahi umar ya je kasar kufa wajen shi sa'ad ibn abi Kasu. a lokacin yana gwamnan kufa fara'ahu abdullahi ibn umar yamsahu alal ne to ya zo alwalla sai shi abdullahi dan umar ya ga sa'ad ibn abi wa ya yi shafa a saman kufinsa kun fahimta fa’an kar zalika alai sai ya masa inkari sai ya masa inkari me yasa ya masa inkari sai ya masa inkari ya nuna masa ba a yi sha Allah da Umar ya nuna ma Sa'ad ibn Abi ƙasin cewa ba a yi shafa kan hufi ya cire hufin sai ya wanki me ya sanya ya masa wannan inkarin Azurkani, a sharhin muwaddana shi ya ce abinda ya sanya ya yi masa inkari saboda shi abdadan umar a lokacin bai san hadisin shafa akan hufi ba haka ya ce la'annahu lam yabluhu labarin shafa akan hufi bai kai gare shi ba duk da cewa abdullahi dan umar babban sahabi ne kuma yana da ruwayoyi da yawa na hadisai bala a cikin sahabbai ma shine na biyu ta fuskar ruwaya mun fahimta to kaga wannan yana nuna maka cewa eh, sahabi ma ana iya wayuwa gari bai san wani hadisi na manzan Allah ba so idan ya ga wani yana aiki da shi yana iya masa inkari sai daga baya ji hadisi ne to ana samun irin wannan tana faruwa a lokuta da dama mun fahimta wannan magana ta farko nan magana ta biyu kuma suka ce tana iya yiwuwa yana masa inkari ne ya san ana shafa akan hufi. amma shi a fahimtarsa a lokacin ana yin shafa akan hufi ne idan ana halin tafiya amma idan ana zaune gida to ba za a yi ba da haka da ya gan shi yana zaune gida ya shafa akan hufi sai ya masa kari kuma fahimta to ɗayan biyun nan dai shi ya sa ɗan umar ya yi mashi sa'ad ibn abi wa in inkari to da ya masa inkari ya ce ba a yi faƙala da husa'adu sai sa'ad ibn abi wa ƙasin ya ce sal'a ba ka iza ƙadimta alaihi idan ka koma gida ka tambaye babanka Ba ƙadima abdullahi sai abdullahi ya dawo madina falasiya an yi tsala umar an zalika hatta ƙadima sa'adu sai abdullahi da umar ya manta bai tambayi babansa ba bai tambayi sayan na'umar ba game da wannan fatawa ta game da abin da sa'ad ibn abi waqas ya ce mashi hatta kadima Sa'adu har ana nan ana nan wata rana sa'ad ibn abi waqas ya zo ainihin madina wajen sayan na'umar umar mun fahimta to da ya zo madina sai yake tambayar shi asa alta baka shabla ka ko tambaye babanka magana nan da muka yi faƙala la sai ce a bai tambaye shi ba fasa alahu abdullahi a lokacin sai abdullahi je tambaye babansa faƙala umar sai umar ya ce masa iza a da halta rijilai ka filkufaini idan ka saka ƙafafuwanka a cikin hufi guda biyu wahuma ne kuma ka sanya su ne bayan kayi alwalla famsaha ma kana iya yin shafa a kansu kana iya yin shafa a kansu nan abinda umar yake nufi idan lokacin da za ka sanya su kayi alwalla sai ka sanya to kaga a lokacin in ka sanya ba za a ce ka shafa a kansu ba a ana nufin sai wannan alwalla ta lalace nan gaba sai ka bukaci yin wata sabuwar alwalla to yanzu wannan alwalla ta biyu da za ka yi shi ne za ka yi shafa a saman hufin nan mun fahimta to ƙala abdullahi sai abdullahi ya ce wa in ja aduna min alga'idi ko da kawo ɗayanmu daga ban ɗaki ya fito mana ya je ya yi fitsari ko ya yi bayan gida ko da ya yi haka ne faƙala umar na'am sai na umar ya ce eh wa in ja a ahadukun minal ga'ibi ko da ɗayanku ya fito daga banɗaki ne ko da ya yi bayan gida ne ko ya fi tsari idan ya zo zai yi wannan alwallah shafa zai yi samansu mun fahimci wannan to a cikin wannan asarin na na umar ɗan yana nuna mana halaccin a yi shafa a kan hufi sawa'un ana zaune gida ko ana halin tafiya mun fahimta sannan yana nuna mana sharaɗi ne in za a yi shafa akan hufin nan ya zaman tusai da aka yi alwalla cikakka sai aka saka ƙafafu a cikin hufi to wani shi zai ba da dama in za a yi alwalla ta gaba a yi shafa samansu mun fahimci wannan to amma idan mutum yana alwalla sai ya wanke kafa daya bai kai ga wanke dayar ba sai ya sa kafar shi ta dama cikin hufi sai ya wanke ta hagu ita ma sai ya sa hufi yanzu idan ya zo alwalla ta gaba yana iya shafa a kai ko ko sharaɗi ne sai ka gama alwallah duka wakawon guda biyu ka wanke su sannan sai ka sanya hufi Kunga da tambayar da nike? Mhm. na? eh mutum sannan ya sa ta hagu shi ma ya sa ta akwai mai aka sa haka? eh? aka sa haka Hmm. wanne na baya hmm. nam hmm. eh, A ina wancan hadisin ya nuna haka ka ce mun koma hadisin ba Eh? wannan hadisin wanda muka karanta yanzu shi ya nuna haka domin umar mai ce mashi iza adkhalat ka? fil kuffaini ɗahira huma dahiratani idan ka shigar da kafafuwanka guda biyu cikin hufi kaga sai kayi alwala ka gama cip cip mun fahimta wanda ya wanke kafa daya ya gama alwallah bai gama alwallah ba yau to sai an kammala alwallah cikakka to sannan sai a kawo hufi sai a sanya to wannan shine zai ba da dama a gaba in za a alwallah ya shafa ko da alwallan nan ta kare ko da yayi bayan gida ne ko da ya yi fitsari ko da yayi yi bacci abu ɗaya ne kawai zai sanya ya cire sake sai in jaraba ce ta same shi amma duk abin da wanda yake warware alwallah inda suna nan to zai shafa a kansu amma idan ya cire ya maida zai shafa a kansu saboda ne ya yi alwallah cikakka sai ya sa hufi to kafin ya kai ga yin alwallah ta biyu wanda zai mashafar sai ya cire amma sai ya sake mai da su kuma na? eh idan ta kare ba saboda ne yauwa idan ya cire su alwalar shi na nan ba ta kare ba sai ya sake mai dawa a hanzu dai wahuma ɗahirata ne amma idan alwallarsa ta kare to wannan ba zai shafa a kansu ba sai ya yi siyasa ke wata alwallar mun fahimci wannan to idan mutum ya yi taimama sai ya sa hufi zai iya shafa uzuri na yin taimama ya hau kai shi da aka yi taimama ya yi sallah amma da ya gama taimama sai ya kawo huffi sai ya sanya to yanzu idan ya zo alwallah ta gaba yana iya shafa ko baya iya yi saboda mu a to amma abinda alwallah take ba shi taimama ke yi ba na? to haka ne sharaɗi ne tsarkin da ake sa mahufi a yi shafa a kan shi a gaba sai ya zama tsarki ne na ruwa amma idan tsarki ne na turbaya kamar taimama to wannan ba zai sanya ba ya shafa a kansa in ya zo alwallah ta gaba mun fahimta to Allah ya samu dace ƙala wa ni an malikin an nafiyin anna abdullahi ibn umar bala fi suq summa tawadda faghsala wajhahu wa yadayhi wa masaha ra'sahu summa du'iya li janabatin yusalli 'alayha hina dakhala al-masjid fa masaha 'ala kuffayhi summa salla 'alayha maliku ya karɓi wannan hadisin daga nafi'u anna abdullahi ibn umar nafi fi ce wata rana abdullahi dan umar ba na fi ya yi fitsari a kasuwa ba wai tsakiyar kasuwa ya zo ba a kasuwa akwai wurin kewayawa mana ya shiga kasuwa sai bukata ta kama shi to sai je wurin da ake kewayawa a cikin kasuwar sai biya bukatarsa sun matawabba da ya fito daga banɗaki ko inda ya zagaya sai ya alwalla fagasala wajhahu ya wanke fuskarsa waya daihi ya wanke hannuwansa wa masaha ra'sahu ya shafi kansa summa du'iya li janadatin yusalliya alaiha da dakhala masjid. fa masa ala kufaihi summa salla alaiha da ya shafi kansa sai ya tsaya bai wanki kafafuwan sawa bai shafa a kai ba sun madu'iya sai aka kayyace shi liyusalliya sun madu'iya ni janaratin sai a gayyace shi wata janaza liyusalliya alaiha don yi mata sallah shi ne da halal masjidi lokacin da ya shiga masallacin manzan Allah na madina kenan famasa ala kufaihi sun masalla alaiha yana shiga masallaci sai aka ce mai gagawa nan za a yi mata sallah to da ya fito sai ya shafa saman hufinsa mun fahimta sun masalla alaiha sai ya je yi ma gawa sallah mun fahimta yau wato sai ya sai ya salla to yanzu a nan kunga in kun ka fahimci hadi kaga abu dan umar shine a baya yema wani inkari ko aka ce ya je ya tambaye baban shi sai zo tambaye baban sai ba shi cewa ya eh, ana yi kaga daga ranar sai ya ci gaba da yi shi ba to har sai ya kasance wata rana yana madina ya yi alwallarsa cikakka sai ya sanya hufinsa sai ya shigo kasuwa sai bukatar zagayawa ta kama sai ya je zagaya da ya zo sake alwalla sai ya alwalla cif zuwa shafar kai yanzu mai rage masa ba wanke kawowa ba sai ya jinkirta wanke kafafuwa. amma kuma dama akwai rufi a kafarsa sai tashi ya ci gaba da hidimarsa ya zo ya shiga masallacin manzan allah kenan za mu yi fahimtar ba lokacin sallah ba ne ba ƙila karatu za a yi ko wani abu kamar haka nan sai aka zo aka ce da allah ga wannan ya rasu a zuwa ya mai sallah to lokacin da ya fito wannan alwallar da bai yi da kammalawa ba sai ya yi kammala ta yanzu ta hanyar mi ya yi shafa a kan hudu sai ya je ma wannan gawa sallah mun fahimta to yanzu wannan jinkirin da ya yi na wanke kafafuwa me ya sanya abdullahi da umar ya yi shi me ya sanya na? eh idan eh, ma yanzu shafar da ya ida alwallarsa ne ana mato da alwala sai ya dakatar da ita yanzu nan kawai kaga an dan samu alwala ce guda ɗaya yayi sai dai kawai an dan samu ta'afiri an dan samu jinkiri tsakanin shafar kai da wanke kafafuwa kun fahimta gashi kuma suna cewa wal muwalatu ko da kuma alfauru duk ne a cikin alwala to waɗansu malamai suna tattauna me sanya abdullahi dan umar ya yi haka waɗansu malamai suka ce na nasiya mantawa yi ya zo yana alwalla sai ya manta bai shafa akan hufi ba aiki na ƙarshe ke nan. har sai ci gaba da hidimarsa sai da aka zo aka ce mai za a yi magawa sallah sai ya tuna to sai ya dawo sai ya shafar sai ya cinye haka wasu malamai suka ce mun gane wa ƙala gairi waɗansu malamai suka ce abinda ya faru a can inda ya alwallon nan a lokacin da ya alwallon nan a can kasuwa kana birijlehi illatin falam hu aljulus fisu hatta atal masjid fajalasa wa masaha wal masjidu qaribun min as suka ce a can inda yayi alwallar bai samu ikon ya zauna ya shafa a saman kafarsa ba saboda kila wurin ba wurin zama ko wani abu kamar haka na to shi sanya sai ya taho masallaci sai ya shafa suka ce domin masallacin kusa yake da kasuwa da aka ba wata doguwar tahiya ce ba aka yi kamar daga can ne a zo wurin sai a ida kun fahimta haka wasu malamai suka ce albaji wanda yana da daga cikin mai sharhin muwadda ya ce e ana iya ɗauka mantawa yi ko kuma wa annahu ita kada jawabi tafriqi tsahara ko kuma a ce a wurinsa shi abdullahi da umar yana ganin cewa ya halatta ana iya raba aikin alwallah waɗansu kuma suka ce a'a ruwan ne can ya ƙare masa bai isan mashi ba shi ya sanya sai da ya zo masallaci sai ya samu ruwan da ya ƙarasa ya shafi kansa to ba sauran ruwan da zai shafa wanda zai shafa a kan hufi ne to shi ya sanya sai ya taho masallaci haka waɗansu suka ce amma dai ibn al-qasim a cikin almajmu'a ya ce lam ya akuzu maliku da fi'il ibn umar fi ta'khiril masi ko ma dai wanda dalili ya sanya abdullahi da umar ne wannan to shi imamu malik bai dauki wannan aikin na abdullahi dan umar ba shi a wurin sa in aka fara alwala sai an gama ta ba za ka fara alwala ba kuma ka tsallake ka ce wani wuri mun fahimta qala wa haddathani an malikin an sa'id Ibin abdurrahman Ibin ruqaysh annahu qala Ra'aitu anas ibn malik ata quba fa bala thumma utiya bi wudu'in fatawadda faghsala wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqaini wa masaha bi ra'sihi ومسها على الكفين ثم جاء المسجد فصلى imamu malik ya karbo daga sa'id ibn abdurrahman ibn ruqaysh annahu qala yake cewa ra'aitu anas ibn malik yace naga anas dan malik ata quba yazo quba fabala sai fitsari ya zaga yi fitsari to bayan ya fitsari sun ma'uciye biwa du'in sai aka zo masa da ruwan alwalla. fatawadda sai yi alwalla fagasala hahu ya wanke fuskarsa waya daihi ilil mirfaqaini ya wanke hannuwansa zuwa gwiwar hannu wa masaha bi ya shafi kansa wa masaha alal khuffaini sannan ya shafi hufinsa guda biyu summa maja al masjid fa salla sai ya shiga masallaci sai ya salla wannan ma dai kaga an yi shafa akan hufi qala yahya wasu ila malikun an rajulin tawadda wudu'a salati summa labisa kuffaihi summa bala summa nazahuma summa raddahuma fi rijlaihi ayasta'nifu alwudu'a faqala a kuffaihi walyaghsil rijlaihi wa inna ma yamsahu alal kuffaini man adkhala rijlaihi fil kuffaini wa huma dahiratani biduhuril wudu'i wa amma man dakhala rijlaihi fil kuffaini wa huma ghayru dahirataini biduhuril wudu'i fala yamsahu alal kuffaini ya ce an tambayi imamu malik an rajulin tawadda mutum ne alwalla wudu a salati alwalla ta salla summa bisa kufai sai ya kawo hufinsa guda biyu ya sanya sun bala bayan wani lokaci sai ya fi tsari summa kuma sai ya cire hufinsa bayan ya yi fitsarin summa raddahuma fi rijilai bayan wani lokaci kuma sai sake mai da hufinsa a kafafuwansa sai aka tambayi imam malik a yasta nufin wudu'a shin yanzu idan ya zo alwallah sabuwa zai sake yawanci hadda kafafuwansa kenan koko zai yi shafa a kan hufinsa faƙala sai imam malik ya ce liyan zai a kufai sai ya cire hufinsa wal yaghsil rijlaihi ya wanke kawahuwansa ce wa inna ma musahu alalukufai da ai wanda kada yake yin shafa a kan hufi guda biyu man a adkhala rijlaihi fil kuffaini wa ne Shi ne wanda ya saka hufinsa bayan ya yi alwallah bi ɗuhurin wudu'i kuma alwala ta eh, tsarkin na alwala ba na taimama ba wa ma man a adkhala rijlaihi amma wanda ya shigar da kafafuwansa guda biyu fil na a kufi wahu ma gairu ne alhalin bai kammala alwalla ba bi wudu'i a tsarkin kuma na alwalla ya ce falayam sahu ala kufaili ba zai shafa akan hukunsa ba sai ya wanki mun fahimci wannan fatawar ko wasu ila malikun an rajulin tawadda wa alayhi kufahu fasaha alil maski alal kufaini hatta jaffa wudu'uhu wa salla an tambayi imamu malik an rajulin mutum ne tawadda a yi alwalla wa alaihi kuffahu Hufinsa suna tare da shi mun fahimta yana suna jikinsa amma fasaha alil maski alil kufai sai manta bai yi shafa akan kufin ba ya zo yana alwala har ya zo shafuwar kai da kunnuwa me ya rage masa ba shafa akan hufi ba to sai ya manta bai yi da shafa akan hufin ba hatta jaffa wudu'uhu har sai da alwallar ta bushe wa kuma ya ta yi salla a haka ba tare da ya shafi kafafuwan ba sai aka tambaye maluku ina hukuncin sallarsa ina hukuncin alwallarsa ƙali sai imam malik ya ce liyam saha ala kufaihi ya shafa ya sai ya zo ya shafa a kan hukuncinsa idan ya tuna sai ya zo ya shafa a kan hukuncinsa wal yu idis salata ya sake sallah wala yu'idul wudu'a amma ba zai sace alwala ba mun fahimci wannan fitowar eh mun fahimce ta wa zai maimaita fatawar da amsar da aka bada hmm. Hmm. Hmm. Hmm. sai ce ne na'am na'am eh to haka ne a fito ta fito ko amma shi wannan banto shi ta yi yawa eh ko ba haka ba daga wanke kawawa duka wanke ka shahi kai sai ka wanke kawawa ana yi mutum yana yamantawa wani abu ya faru da shi ya shagala sai ya miƙe sai can baya tuna cewa yau an shi bai ba wanke kawawa ba ana haku ta musamman yanzu kaga wani kawai yana alwala ya ji alata aina ya manta da alwala <laughs> yana ya wa walekun sura eh na tukuna kudu tambayar a shi yawa na fahimce ka malam musa yake cewa idan ya kabbara sallai yana cikin sallar sai ya tuna ya zai yi yankewa zai yi koko sai ya ida ta sannan ya je abin ga ba zai ba shi fatawa eh? Eh. to bai idawa sai sake din na'am to to ya dama mai yake mutunan mutumin da bai da alwala eh, sallah yake yi to ba ka ba sai yake ba sai ya je ya shafa sai ya dawo ya sake sallah ya sake ya fara daga farko ta wasu ila malikun an rajulin ga salaka da maihi sun malabisa kufaihi sun masta nafal wudu'a faƙalali yanzu a kufaihi sun maliyata wadda waliyar silir jilaihi mala ya ce an tambaye maluku ya ya ce an tambaye maluku an rajulin mutum ne ga salaka da mai ya wanke kafafuwansa sun malabisa kufaihi sai ya kawo hufi ya saka sun masta na falwudu'a sai kuma ya zo zai sake wata alwalla faƙali sai maluku ya ce liyan zai a kufaihi ya cire hufinsa sun maliyata wadda ya sake alwalla ga silir jilehi ya wanke kafafuwansa. wa ya fahimci fatawar wa ya fahimci fatawar eh wasu ila malikun an tambayi imamu malik an rajulun ga salaka da mai mutum ne ya wanke kafafuwansa sun mara bisa kuffai sai ya sa hufi. sun masta a nafal wudu a sai ya sake a sai alwallah faƙari sai aka tambaye shi zai yi shafa ne ko kuwa sai ya ce liyan zai a kufaihi ya cire kufinsa sun maliyata ya a yi alwalla waliyar da silir jilai ya wanke kafafuwansa ba ya fahimci fatawar Na. Na. ku saurare da kyau <laughs> mutum ne ya alwalla mu je now ina aka ce ta kare ran ciki eh. eh. na tuda ba lola ya ba ta biyayi eh na eh yau wa tarin da fito za ta yi ce mutum ne ya wanke kawawa ba alwala ba sai ya sa hufi na yau ko wanda liyi haka ba turin sai aka zo za a yi alwala sai aka tambaye maliku za a yi shafa kan hufi sai ya ce a'a ya cire hufinsa ya yi alwalla ya wanke kafafuwansa saboda limaniku ya ce haka saboda ba alwallaye ba mun fahimta to Allah sa mu dace saboda ba alwallaye ba wannan kaga yana wani cewa bai cika sharaɗin yin shafa akan kofi ba to babi na tara ku yi haƙuri hadisi biyu ne yana da alaƙa da hukki mu da su babu amali fil maski alal kufai ne babun yadda ake shafa akan kufi a yanzu duk mun ji ana shafa akan kufi ko to ya ake yin shafai ya ake yin shafar shi ne ma balik sai ya babi haddasa ni yaya an malikin an hisham ibn urwa annahu ra'a abahu yamsahu alal khuffayn qala wa kana la yazidu idha masaha alal ne ala an yamsaha zuhurahuma wala yamsahu budulahuma wannan hadisin imam malik ya ce ya karɓo shi daga hisham ibn urwata hura a abahu shi hisham ibn urwata ya ce ya ga mahaifinsa wani ne mahaifinsa Nan. zubairu a hisham ibn urwa ya ce ya ga babansa yawa urwa ɗan zubairu shi waye urwa ɗin urwatu ibn zubair waye shi baban shi da dawa da <laughs> waye shi tabi'i ne ko sahabi eh tabi'i ne mai matsayin shi a tabi'ai na urwa ɗan zubairu baban shi shine zubairu ibn al-awwam ko kaga babansa sahabi ne shi urwatu yana cikin fuqaha usaba akwai waɗansu manyan malaman fikihu guda bakwai da aka yi a madina wani duniyar fikihu tana saurara musu to urwa yana cikinsu kaga babban malamin fikihu ne ke da aka in yi magana a babin fikihu ana saurarensa mun fahimta to sai yake cewa ya ga babansa annahu ra'a abahu yamsahu alal kufaini ya ga mahaifinsa yana shafa akan kufi qala sai yace wa kana la yazidu idza masaha alal kuffain ala an yamsaha zuhurahuma sai yace amma shi babansu ya kasance baya kari in ya zo shafa akan kufi sama da shafa a bayan kufi din shine zuhurahuma bayan kufi din amma wala yamsahu budunahuma baya shafar cikin kufi din kalli safa tunda ba mu san hufi ba nan ko sannan ka ga safa haka ina ne bayanta ina ne cikinta in kada ga safa haka Aya ka safa take alko ina ne bayan safa ina ne cikin safa inda kafa ke takawa shine shine ciki a yanzu nan ciki da waje muke magana a in kai to ya za a shaho cikin ɗin da kawake su abinda nake cewa ai mun san shafa ai fuska biyu ke gare ta aiko da bayan ta inda ake takawa da kuma cikin ai shine saman kafa ɗin shi ne ce ina ne ciki ina ne wajen safa na shi ne mi inda ake takawa ba kasa ba ce waje da ciki ana maganar baya da ciki zuhurahuma wa bukunahuma inda ake takawa shi ne bayan safa nan sama ne cikin safa to sai aka ce an ga shi urwa dan zubairu in ya zo shafa in ya zo shafa akan wufi bai kari akan shafa a mai bayan su da haka shi idan ya zo wurin da ake takawa yake shafa to mun fahimci wannan kaga wannan ke da sai ya ce wa haddasa ni an malikin annahu sa'ala ibn shahab an ilmasi alal kufaini kaifa huwa fa adkhala ibn shahab ihda yadayhi ta hatal kufi wal ukhra fawqahu summa amarrahuma maluku maliku ya ce ya tambayi ibn shahab waye ibn shahab imamu zuhuri ko malamin imamu maliki ya tambaye shi anil bashi alil kufaini ya ake shafa akan kufi kaifa huwa ya ake yi ya ake yi kala ibn shahabin ihidaya da yi sai ibn shahab ya sa ɗayan hannunsa ta hatal kufi ƙasan kufin wal'ukura fauƙahu sai ya sa ɗayan sama kun fahimta kamar a ce kafa ce sai ya sa ɗaya daga ƙasan kafar sai ya sa ɗaya sama yawa kamar da walar shirya sun ma'amar rahuma <coughs> sai jawo su da guda biyu sai jawo su da sama da su kun fahimta haka ibn shahab ya nuna ma imam malik ake shafa akan kushi mun fahimta ka gane halif ya za ka ya aka yawa to wanne na dama ne sama ko na hagu ne kasa na dama sama Eh? Eh, sai na hagu kasa sai a sai a taho sai amma wannan sai fa bayan an taɓo ruwa sai an taɓo ruwa a shi ne shafar da ake cewa sai an taɓo ruwa to sai ka yi haka ɗan to sai ka taho da su sama in ka zo da su sama za ka dawo ƙasa ko in ka jawo sama kawai shi kenan yau da ka jawo shi kenan mun fahimta kaga yanzu mun samu hanya nawa shi wancan ya ce kawai kasan yake shafa shi kuma ibn shahab da aka tambaye shi ya ce ga yadda ake kala yahaya kala malik yahaya ya ce imamu malik ya ce wa kaulu ibn shahab maganar ibn shahab fatawar ibn shahab in ji imam malik ahabbu ma sami'tu ilayya fi zalika shine abinda na fi so daga cikin maganganun da na ji na malamai me zai mamalu yake gaya maka yarin jayar da maganar ibn shahab akan ta urwa ɗin zubairu kun fahimta shi yasa za ku ga malumman fikihun malikiya haka suke cewa ake shafa a kan hutu za ka sa hannun dama a sama hannun hagu a ƙasa sai ka shawo sama idan ka zo kafar hagu nan ma sai kai haka haka suke cewa ake shafa a nan mun fahimta to shi ma wannan idan an duba waɗansu littafan wanda suke muƙaranan mazahib za mu ga akwai waɗansu zantukan na waɗansu mazhabobin akwai malaman da suke gani ma saman kaɗai ake shafa ba sai an shafo ƙasan ba akwai hadisin akwai hadisin sai na aliyu allah ya kara masa yarda wanda yake sha lokalar jini bin ra'ayi kana asfalis sab'a a kufi aula bil masu walakin ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amine ne yamsahu ala namanta karshen hadisun wani abu da ya kawai yake sha da addini da ra'ayi ake yi da kasan ya kamata a shafa ta ce amma na gama za Allah yana shafar saman kufi to wannan da yadda mutum ya yi insha Allah ta'ala ya yi Allah ya samu dace ina gina ana ya kamata musa idan Allah ya kai mu sati ne zuwa sai mu tashi babi na goma kina a kafin na na'am na na. dama ko ce sai an tabo mace ruwanta a shi da shafa din za ka dan tabo ba ba cika hannu ake ba in aka ce shafa aka gani da ake shafa kai to kama haka za ka tabo ruwan sai ka shafi na dama sai kuma ka shafi da hagu ba sai an sake tabo ruwa ba ruwa da ya cikin so da shi kenan ka za ka tabo a ana sake in ka tabo wannan shafa sai kuma ka na tare kuma sai na da mutum eh bai da alwala ai ba ba sai ya magana ba da an ga ya tahi <laughs> ya ce a sa wani shi istiklafi idan za idan liman ya samu abin ga a sallar shi ta yadda ko alwala shi ta gare kaga dole zai fita to a nan liman ya samu ya sa wani ya ci gaba da sallah ko ta ishara ko ya magana ishara shi ne ya nuna ba wani ya ce ya ma wani haka ta gaya masa ishara to wannan zai ci gaba yana kuma ya sha to wani a ci gaba da sannan nan sai ya fita shi Ta ga zai iya haka shi ne ya samu kuma kawai ya tafiye shi ya tafiye shi kawai ya gyale su to su yanzu idan ya tafi malamai suka ce suwa suna da zaɓi ko dai kowa ya ci gaba da sallar shi daga inda liman ya fita ko kuma su wakilta wani sai a tura wani ya shaya gaba da yadda aka yi duk ɗaya ne da an ga ya tafi da ya san shi ba dawa zai ba ko ya dawo shi ba sai dai ya zago ya zama babu to sai a sa wani gaba ita haka ɗan tura wani gaba ɗin nan sai ya ci gaba da sallah in ko ba tura wani ba wani na iya shiga gaba sai ya saka kai shi nan sai ya mutane sallah in duk ba wanda ya yi wannan ba ya wannan batu daga nan kowa sai ya ci gaba da sallar shi kaɗai da wanda ya yi ida ya ba to wannan duk za su iya haka Allahu a'lam Allah shi ne wasu wa alaikum salam na'am yanzu da ya cina sai ya je alwallah sai ya zo ya sake wannan sallar idan ma ya yi wata sallah bayanta misali a ce lokacin da ya cina misali a ce da azahar ne ya haka ya yi sallah azahar ba alwallah har al'asar ta zo ya yi la'asar bayan la'asar sai ya cina tuna yi azahar din can bai yi alwalla ba sai zai da ya je sake alwalla zai zo sake a zahar ya sake sallar la'asar ka fahimta yawa walaikun salam na? ita la'asar ɗin ko da ya alwala wurin yinta a yi la'asar ɗin ba ta hau bacin da ba a zahar ba su tartibin sallawa jibi ne ba ka yin la'asar sai ka yi zahar. to kaga shi sai ya zo ya yi azahar ba ta yi ba to yanzu ko ya ɗora la'asar ba za su samu wurin zama ba wannan shi ne zancen malon yafi inganci to da aka bai sake hada ita wannan la'asar allah ya dace to alhamdulillah ina ganin ana za mu dakata idan allah kai musafi mai zuwa da yardar ubangiji za mu ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu ladai kuskuren da muka yi kuma allah shi mana afuwa shi ya ce mana shi daya Allah ta nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ta nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu take ciki na tashi tashi hankula da sauran fitintunu kala-kala ga sunan muna roƙon Allah ta'ala ya yaye mana muna roƙon Allah ta'ala ya maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali ba don halayenmu ba sai da rahamarsa da kuma tausansa Allah ko mai iko ne akan haka waɗannan shugabanni wanda za su yi rantsuwa sati mai zuwa allah muna roƙonka ka kama hannunsu ke masu jagoranci a shugabancinsu allah ka haɗa su da abokan aiki na ƙwarai wanda za su taimaka musu wajen yin abin da zai zama alkhairi ga al'umma allah muna roƙonka da su da yanka da siffofin madauka ka sa jagoranci su ya zama alkhairi ga al'umman nan ka sanya jagorancin su ya zama sababi na warwarewar matsaloli wanda al'umma suke ciki a yanzu Allah kuma mai iko ne a kan haka rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin